n'amahoro bakunze ibi biganiro bya Radio isanganiro kaze mu mwanya wa w'amakuru yo kuri uyu mutaga tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize mu ntara ya karusi haremeshejwe ikiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu kubamenyesha makuru n'abanyagihugu muri ano makuru tugaruka ku byashyikirijwe mu bisata by'intwaro indero n'imigenderanire inyuma y'iminsi itatu ikiringo cy'ikigongwe cyongeye abatibomereye inyubako zabo zidakurikije amategeko kirangiye turababwira uko byifashe muri komine ntahangwa aho bagenzi bacu baciye bucana yandi bidukikije ituyagira ku ishyamba kimeza rya rusizi ridakingiwe neza n'ibi bituma Ano makuru muyashikirizwa na Jean de Dieu irakoze utuma amajwi abashikira ni François Akimana Kazi. yizeza ko icyuma gitanga uyo muyaga nkuba kigiye kuboneka iyo nkuru tuyikesha ijisho rya radio isanganiro mu ntara ya Kibitoke Just, Just, Jackson Bahati abajeje intwaro ngo barafise uburenganzira bwo gufata ibihano bitandukanye ku ikosa rimwe bafatiye ku ngero zitandukanye ryakoze ko umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo intwaro yo hagati Pierre Nkurikiye yabivugiye mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego kubamenyesha makuru n'abanyagihugu cyo kuri uno wa gatanu cyabereye mu ntara ya Karusi akaba yariko yishyura ku kibazo nibi n'igituma hatangishwa amanda atandukanye ku gihano kimwe yamenye Tumenyesheje kandi ko hashyirwa imbere impanuro ibihano bigafatwa ku bazirengagije tumukurikire urabye itegeko rigenga intwaro yo mu makomine mu ngingo yaryo ya cumi na gatatu ugaca urisomana n'itegeko mpanabyaha ingingo y'amajana atandatu na mirongo ine na gatatu ku gace ka nyuma urabona neza yuko abajejwe intwaro ba musitanteri bafite uburenganzira wo gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo bubahirize amahoro n'umutekano mu karere kabo ni ukuvuga rero uyu muntu aje kuduza ibiciro uko yishakiye uwo muntu aje gukora amaforode n'ibindi mu karere kanaka gakorwa n'umusitanteri kanaka uwo musitanteri afite uburenganzira eh, bwo gushobora gufata ingingo zose zibereye harimo n'ibyo zo guca amande wisunze mu mategeko abiri urabona yuko eh, bamuha eh, uburenganzira bwo kuraba ikibereye nicyo gituma rero ushobora gusanga eh, amande adasa eh, ugiye no kubiraba neza nta na rimwe abantu baba bakoze bimwe barashobora kuvuga ati bose bari badugije ibiciro umwe yadugije ku ijana uwundi yadugije ko amajana atanu uwundi yadugije ku igihumbi umwe ugasanga yadugije igiciro ko adandaza amakazi atatu undi afite idepo urumva yuko kungene biba byakozwe biba bitandukanye urumva rero abajije intwaro bafite uburenganzira bwo kuraba neza kimwe kimwe cyose ubwira cyagenze no gufata rero izo ngingo zibereye zo kubahasha kugira ngo babihebe kuko intumbero nyamukuru ni yuko bonyine bobiheba ku bwabo ibihano rero biraheza bikaza mu nyuma kuko ntawe ushobora kunanirana mu gisata cy'imigenderanire hari intambwe imaze gushikwa ko ku bijyanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda byashyikirijwe na Sonia Niyubahwe avugira ubushikiranganje mu byo bugejo harimo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu muri ico kiganiro nyene cy'abavugizi b'inzego kubamenyesha makuru n'abanyagihugu ariko asigura ko hariho ivyo Burundi bwasavye u Rwanda bitarajya mu ngiro nko gutanga abashatse gutembagaza ubutegetsi mu bihumbi 2015 bahungiye muri ico gihugu ari naco gituma imbibe zitugurugwa hagati y'ivyo bihugu tumukurikire ubundi ba 19 bari bafite ibyo bagirizwa ibyo Rwanda rwaramaze kubikora hariho korohereza impunzi z'abarundi gutahuka mu gihugu cy'u Burundi atakirenze gusabwa ibyo u Rwanda rukuru bikora naho bitarahera hari intambuko bigeze ko kandi uburundi bandanye busaba u Rwanda kugira ngo bandanye bubikora ariko kuri cyo nyene muvuze muti hari kubera ikiza cy'umugera wa corona kandi bikaba bikurikiranirwa hagufi n'ababijejwe ariko naho mu kiri iruhande y'ikibazo hari dukeneye kumenya igituma muri kongo hamwe muri tanzania imbibe zuguruwe mugabo zicugawe kuri Rwanda mukavuga muti ni kubera ikiza cy'umubwira wa korona nariko ndavuga yuko eh, imvo zatumye izo mbibe zugagwa si zimwe ku ruhande rw'urundi no rwanda hari ibyo uburundi bwasabye u rwanda kandi ibyo byugawe kuva aho hatanguriye eh, kugerageza gutembagaza ubutegetsi hagati Burundi. ku bw'ibyo rero ibyo Burundi bwasabye u rwanda hari ibibazo kujya mu ngiro n'ibindi bikorwa birajya mu ngiro nko gutahukana impunzi korohereza impunzi z'abarundi gutahuka hariho rero n'ibindi bitaraja mu ngiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri studio za radio isanganiro hano makuru arabandanya mu gisata cy'indero imigore y'agateka kazina muntu mu mashuri izotuma abana bakura bazi ko hariho ikizira byashyikirijwe kuri uyu wa gatanu ibubanza na buramatari w'intara ya bubanza kerofasi nizigiyimana mu ruganda rwo kunagura imigwi y'agateka kazina muntu mu mashuri rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu wigenga ugejwe agateka kazina muntu ku barongoye indero mu ntara za bubanza bujumbura meri bujumbura rirari God cy'ibitoke na murambya hamwe n'abarongoye indero mu makomine n'abayobozi b'amashure urongoye umugwi w'igihugu wigenga ugejwe agateka na muntu Dr Sikte Vinyini Muraba yamenyesheje ko gukomeza iyo migwi mu mashure bizotuma hategurwa igihugu kigizwe n'abubahiriza agateka na muntu mu gisata c'indero intebe zigera ku majana 450 amasomero 18 na yubatswe hamwe na yasanuwe imiliyoni zitandatu zakoreshejwe mu kuronka mu kuronsa agashiruka bute abigisha b'abakorerabushake bafasha ku mashuri atandukanye yo muri komine ya Kayanza ni bimwe mu byo intwaro muri komine ya Kayanza baterereye mu gisata cy'indero mu mwaka w'ishuri Heze Desire Hatungimana umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza ahamagarira n'ayandi makomine guterera muri ico gisata cy'indero ni ak'ishure shingiro rya kabuye ya mbere komine yasanuye ku buryo burenga miliyoni cumi na zitanu n'aya mashure shingiro ya Murima la ryirengeye na Cukiro akaba nayo nyene yarubakiwe na komine Kayanza tuzu twasugumwe tugera ku mirongo ibiri na tune muri ico kiringo nyene mu ntwaro muri komine Kayanza bamenyesha kandi ko ndetse n'uburyo bwo kuzibura twa tuzu twasugumwe iyo bishitse tukuzura buva mu kigega ca komine ikindi ngo nukuretse guterera mu bijanye n'inyubako hari n'uburyo butari buke komine ronsa buri kwezi ubuyobozi bw'indero muri komine na cyane cyane kugira abakozi babwo bashobore kuronka uko biyunguruza baja gukurikirana uko inyigisho ziriko ziratangwa ku mashuri atandukanye hamwe ndetse ngo no gutegura ibibazo byo kwimenyereza ku banyeshuri biga mu myaka ikora ikibazo cya leta Gilbert Nyandwi umusitaneri wa komine Kayanza avuga ko iruhande y'izo ntebe amajana na mirongo itanu zatanzwe mu mwaka w'ishuri uheze hari n'izindi zirenga amajyana atatu zitegekanya kuzotangwa muri uyu mwaka w'ishuri agasaba abo bose babishoboye na cyane cyane ababyeyi barereye ku mashuri yo muri komine Kayanza asanzwe ariko ibitigiri byinshi by'abanyeshuri gufasha umwe wese mu byo ashoboye Desire imana umuyobozi w'indero mu Kayanza asaba n'ayandi makomine kurushiriza gushyigikira igisata gisata cy'indero naremekisha hayobora amatari w'intara ya kayanza akaba ari nawe yarongoye umugwi w'intara mu kayanza ujejwe gukurikiranira hafi igisata cy'indero akaba ari iryo yasabye ba musitanteri w'amakomine mu ntango z'ukwezi kw'icenda aho yari atanguza uyu mwaka w'ishure muri komine gatara mu kayanza patrick nsengiyumva ku radiyo isanganiro muri komine Mugina intara ya Cibitoke Aho cyo kimwe n'ishure rya Kabuzuru muri komine Muhanga y'intara ya Kayanza ubwo bukene bw'intebe mu mashuri buravugwa eka n'ahandi icyo kibazo caranabajijwe na bamwe mu bashingamateka hagati mu kwezi kwa gatanu n’umwaka aho hariko higwa integuro y'amafaranga leta ikoresha uyu mwaka turabona amafaranga angana n'umuriyarindi n'ibihumbi ijana na cumi n'ibihumbi amajana na mirongo umunani n'indwi n'amajana icyenda na mirongo itanu n'icenda aya mafaranga nyene niyo yongeye kugaruka bavuga ko leta ariyo yokoresha muri uno mwaka w'amafaranga tugiye gutangura none nyakubahwa mushikiranganji ngo twizeza yuko uyu mwaka w'ishuri ugiye gutangura ko ata mubyeyi azosabwa imatera ko ata mubyeyi azosabwa intebe umwana wiwe ko ku ishuri Iyo nteguro ikaba yahavuye yemezwa mu kiganiro cy’abavugizi b'inzego zitandukanye kuri uno wa gatanu mu ntara ya Karusi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero yemeza ko intebe mu mashure zikenye ariko ngo ni ubushikiranganji buri ko buriga kikaba gisaba uburyo bwinshi nagomba kubamenyesha yuko atahoda yuko ubukene bw'intebe mu mashuri atandukanye y'igihugu buhari ariko muri rusange turamenyesha yuko abana bicara mu mashuri atangorane kiretse amashuri amwe amwe usanga afise iyo ngorane y'intebe ikibazo cy’intebe, ikibazo cy’ibitabo, si ikintu gica gitorerwa umuti uwo munsi nyene kuko uburyo bitwara n'uburyo bwinshi bisaba yuko abarundi bokumva yuko ubukene bw'intebe tuzogenda turabutorera umuti buke buke muri uno mwaka ubushikiranganje bw'indero bukaba bufise ayarenga imiliyaridi amajana atatu na mirongo ibiri urakoze mireka nyange ibyigwa byo ku gusa ntibikwiye bivuga n'ubuserukira ishyirahamwe ya pesi ijya bigisha baharanira iterambere ry'imibereho hari mu ruganda iryo shyirahamwe ryatunganije kuri uyu wa kane kubuha jean bosco ndayizigiye aserukira ya pesi umunyeshuri wese abwirizwa gukurikiranwa mu buzima bwiwe bwa minsi yose kugira atere imbere mu ishuri tumukurikire twebwe rero mu ishyirahamwe dushima cyane gufashanya no kuyaga n'abana kuvugana nabo mu bibazo bagira ibyo barabikeneye cyane abana nabo bakahatorera koyoko kuko umwigisha ntagarukira ku gutanga bwa bumenyi ku rubaho gusa ingorane kenshi abana badutura hariho ingorane zifatiye ku mibereho yabo bafatiye mu miryango hariho abana usanga batemerana ababyeyi batemerana umwana akagwa mu muhorero hariho abana bavuga ko basabiwe indara ahantu aho hantu hakabagora hanyuma rero hariho uwundi muguza bafise ingorane z'ibyigwa winjiyemo ugasanga muri muravugana hariho ibyigwa byarenganye atamenye abo bana tubakiriye mu bijyanye n'ibyigwa tubagarukana kubumvisha akamaro k'ishuri akariko nubabwira yuko mu baje nta mwana n'umwe adafise amanota arenga mirongo itanu n'atandatu uwa nyuma afise mirongo itanu n'atandatu ku kibazo cya leta mugabo abatari bake bafise mirongo itandatu n'atanu kuduga jean bosco ndayizigiye aserukira eyapesi abanyagihugu bo muri komine ntahangwa mu gisagara cya bujumbura bageze ku rugero rushimishije mu gushyira mu ngiro ingingo yo kwibomorera inyubako zubatswe hadakurikije amategeko mu gihe ikiringo cy'ikigongwe cyari cyatanzwe kimaze iminsi itatu kirangiye abanyagihugu bamwe bamwe baratanga bataraheza icyo gikorwa basigura ko barenganijwe abandi nabo bagasaba ko bokongega ikiringo ino nkuru tukaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mu kanya gato bucana yandi y'ibidukikije uraca bugacana ayandi mu bidukikije Ishamba chimeza rya Rusizi ni rimwe mu mashamba atatu manini y'igihugu cy'u Burundi. Umuhinga mu byo gutunganya no gukingira amashamba cimeza ni impongore kama asigura yamara ko iryo shamba ridakingiwe neza. Elize ntiranyibagira atanga karoro k'ibice bitanu kwijana by'iryo shamba bimaze kononekara. Bimwe mu vyabitumye ni n'uburimyi n'ubworozi bukorerwa muri iryo shamba bucana yandi bidukikije na Vestine Butoyi. Ishyamba kimeza rya Rusizi riri ku buringanire bw'ihegitari zirenga ibihumbi icumi, rica mu ntara za Bubanza, Bujumbura na Cibitoke. rigira gatatu mu bunini mu mashamba cimeza havuye ruvubu na kibira umuhinga mu bidukikije Elize Ntiranyibagira avuga ko iryo shamba rifise akamaro kanini ku gihugu nk'inyoni zihamagara ingenzi zibarizwa muri ico kibanza uretse ibyo by'ivyo nyoni hariho nibindi nk'isamba cimeza rya Rusizi risanzwe rizwi yuko rirafise nk'ibinyabuzima by’ibitegwa usanga atahandi henshi wasanga ku isi hariho n'igiti bijya biti ibiko n'ubwoko bw’igitegwa atahandi ubusanga kubera agutse agenda buhoro buhoro nibyo bita pouvoir tampa yamara naho biruko ishamba cimeza rya Rusizi rikingiwe mu mategeko amategeko gusa kubera ko ibice byaryo birenga mirongo itanu ku bimaze kononekara bitumwe n'ibitari bike harimo uburimyi ubworozi buzana imiriro ya nyakanga n'ibindi ariko urumva ivyo ntibishoboka iyo hari uburimyi iyo hari ubworozi iyo hari n'ibindi bintu biba kubera abarikingira badakwiye ugasanga ku mipaka yaryo hari abantu benshi babuze aho barima babuze aho basenya babuze aho baroba bagize iki umva rero abo baraca mu byahumye abo abarikingiye bakinjira ugasanga hari imirima icagyononye hanini n'ibintu by'ikurimayo cyane ahari kuva nk'ubwatsi buri hasi bukaduga bukazana ishyamba ryuguriye no kuvuga ibyatsi birimo igiti kimwe kimwe hanyuma bikate bikajya ku ishyamba ryugaye urumva kubera habaye uko kuharima kenshi guhashira imiro kenshi kubera aborozi n'ibiki canka abarovyi baraturira kugira ngo haboneke bashobore kuja mu mazi barobe rero usanga aho ko bitera imbere harasubira inyuma hari nahara amashamba ahubwo ubu ari ubugaragu ica kabiri n'uburyo bwo gukora amafaranga nta budget n'into cyane ahanini usanga ari yo guhemba abakozi ariko iyo gukora ibikorwa byo gushimangira nko gusubiriza ibiti bimwe bimwe byaragize nta bihari kubera ata amafaranga urumva rirakingiwe ku mpapuro no mu itegeko mugabo mu bigaragara ntirikingiwe koko muri bucana yandi zokurikira tuzobabwira ingaruka z'uko ishyamba kimeza rya rusizi ridakingiwe bikwiye hamwe n'icyokorwa kugira iryo shamba rikingirwe koko